Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Շուշիի շրջակազմի աշխատակազմի գյուղմաժնի վարիչ Գրիշա Հովանիսյանը։ Գյուղատնտեսական ոլորտում գերակաճյուղերի զարգացման համար զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Այսպիսի լավատեսությամբ սկսեց մեր հանդիպումը Շուշիի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի վարիչ Գրիշա Հովանիսյանը։ Երկար տարիներ է, ինչ Գրիշա Հովանիսյանն աշխատում է գյուղատնտեսության բնագավառում։ Թերևս հենց սա է ամենահիմնական պատճառներից մեկը, որը զրուցակիցս հստակ պատասխաններ տվեց ինձ հարցերին։ Շրջանի բաժինը զբաղվում հիմնականում շրջանում ջողատեսության գերակա ճյուղերի զարգացման, նրանց աջակցման օժանդակման ուղղությամբ։ Տարեստարի ավելանում է ջոհացական ցանքսերի տարածները։ Դերևս Շուշիի շրջանում անաստապահության արագ զարգացման միտում չկա եւ նվազեցում չկա, հիմնականում պահպանում են մակարդակը։ 2015 թվականի համեմատությամբ գառնացա մշակաբույսերի ցանքը 10 հեկտար ավելացել է, անցյալ տարի եղել է 110 հեկտար, այս տարի 120 հեկտար։ Հիմնականում տեղից զբաղեցրել կարտոֆիլի, լոբի, հաճար, հնդկացորին եւ բաջերավեն մշակաբույսերը։ 16 թվականի բերքի տակ ցանվածը 167.4 հեկտար աշնանացա։ Այդ թվում 33 հեկտարը Շուշիի շրջանի վարչական տարածքում, մնացածը Ասկերանի շրջանի սեփական աշխատանքից բարելավելու։ Ինչ ասել է Ասկերանի շրջանի բարելավելու 98 թվականի հողերի սեփական նշանման ժամանակ, քանի որ Սակավահողի Շուշիի շրջանը լոյի կառավարության որոշմամբ շրջանի բնակիչներին տրամադրվեց ըստ մեկ շենչի հաշվով 6000 մետր հողատարածք Ասկերանի շրջանի տարածք։ Այսինքն ունենք հողեր, Աշխարհի ենթաշրջան, այսպես ասած, Շուշքենդի ենթաշրջանը հավատարացնել։ Այսինքն մի քիչ մոտ ձեզ։ Ուրեմն 511 հեկտար հող ունենք Աշխարհի շրջանավարչական տարածքում։ Ընդհանրապես ունենք 650 հեկտար վարելահող, որից 509 հեկտար Աշխարհի շրջան տարածքում։ Ընդհանրապես ունենք 116 հեկտար վարելահող շրջանի տարածքում։ Ու ինչպես գիտեք, Շուշի շրջանը միշտ է եղել է սակավահող հետը մեր վիճակը։ Ճիշտ ասած, գառնացան մշակաբույսերի մեջ հիմնականում մեծ ուշադրություն ենք դարձնում բանջարաբոստանային կուլտուրաներին, հատկապես կարտոֆիլի, լոբու եւ կաղամբի արտադրությանը որոնք մեծ բերքատվություն են ապահովում շրջանի տարածքում կլիմայական պայմանների սենելով։ Հացահատիկ ցանված է 33 հեկտար, որից 13 հեկտարը եղծահող, 20 հեկտարը հին շեն համակներում։ Հիմնական կուլտուրաները ցանում են մեր սեփական նշանավորը, բայց կարող եմ արտահայտել այսպես, որ մեր բնակիչները հիմնականում դրված են ենթավարձակալության, այսպես ասած հողերը, քանի որ հերվա գտնում ասկանաշրջանի հողերը գյուղացիկ գնասապես վիճակի չեն եւ ֆիզիկապես շատերի վիճակի չեն մշակել այդ հողերը, ուտվել են ենթավարձակալության։ Այսօր դրությամբ նետ ուշադրությունը դարձնում շրջանամ եղաբուծության զարգացմանը։ Նախ նշեցիք, որ ընդամենը 2016 թվականին եք դուք Ասկերանի ենթաշրջանից վարձակալել հողատարածքներ։ Չէ, ոչ թե վարձակալել են։ 1998 թվականը, երբ հողի սեփականաշնեմ Լեռնային Ղարաբաղը իրականացվեց, քանի որ Շուշիի շրջանում սակավահող է, ըստ օրենքի մեկ բնակչին հասնում էր 0.6 հեկտար հող, այսինքն 1000 մետր հող։ Քանի որ չէր բավականացնում Շուշիջան տարածքը, հետևաբար կառավարության որոշմամբ գործընթացը շրջանի 90 թվականներ, շրջանի հողօգտագործողն է ընտրվեց հողակտորն է սեփականաշնորհ այսքան է շրջանից մեկ շնչաշու 600 մետր 509 հեկտար հող սեփականաշնորհվեց ասկանի շրջանի Բարասկում։ Համաձայն եմ։ հա։ Ինչով փոխվեց հողագործի կյանքը։ Գիտեք ինչ կա։ Հողագործը կյանքը երբեք չի փոխում։ Հողագործը միշտ է հողագործ ամոնում, նայած ինչ ժամանակներում եւ ինչ շրջանում։ Մի քիչ դժվարացավ։ Շուշիի շրջանի հողագործները, քանի որ հողերը հիմնականում սեփականաշնորհած վալլահողերը գտնվում ասկայանի շրջանում, հետեւաբար դա հերավարությունը, հետո դա կապված ծախսերի հետ, եւ տեխնիկայի առումով, տեխնիկայի ձերբերում եւ այլն եւ այլն մեծ դժվարություններ առաջ կանգնեցինք, քանի որ միազնա մեկ մարդ ունի 6000 մետր հող, ինչ պիտանի։ 6000 մետրի համար արժեր գնալ Սարուշեն, այստեղ Շուշվից, տրակտոր վարձը, հերկել, շարքացան վարձը ցանել, եւ այլն, ասենք մեծ ծախսեր կա։ Հետաբար ճիշտ է, սեփականաշնորհումը կատարվեց, բայց արդյոք այդ սեփականաշնորհը մամա մեր շրջանի համար, քանի որ մեր տարածքում հող չգտնելը պատճառը ուրիշ շրջանը զրին։ Հիմնականը այդ մեծ մասը թողերի տրումը ենթավարձակալության, ասենք ես անձամբ սխնակ գյուղում եմ հողուս, ես տվել եմ ենթավարձակալության։ Այդ մարդը ինչ որ չափով հատուցում եմ ծախսերս, եւ կատարում ցանց։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Շուշիի շրջանը օգտագործումը շատ դժվար է։ Սարուշինում, Սխնախում, Սզնեքում, Կարմիր ջուղում, Մոշմուխանտում, Ղարաբուլախում եւ այլն եւ այլն եւ այլն տարբեր ջուղերը կատարել աշնանացան, քանով հերրու մեկ տարածությունը։ Երկրորդը քանակ չկա։ Չորը քանակն էլ է բերում, որը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի մարդ չէր կարող 6000 մետր համար գնալ, հնա կեսաթաշակառու կա, Կարմիր ջուղում հողն է։ 6000 մետր հողն է Հիմա այդ մարդը այդպես արեք հող ինչպես պիտի մշակի քարին տակես կարմիրջու։ Դա եւս մի սխալ է եղել պատմականորեն դե անցելա բրծել, բայց հիմնականում Շուշի շրջանը բնակչությունը այսօրվա դրությամբ պետք է զարգացրեք անասնապահությունը, հատկապես ոչխարաբուծությունը։ Մեղվաբուծությունը, որ ինքնիստինքան զարգանում է եւ մեղը իրացման կարիք չկա, քանի որ ուրեմն անսատարը համատությամբ մոտ 500-ով ավելացել է փետակները այսօրվա դրությամբ, ունենք 2000-ից ավել մեղվափետակներ տարեկան մոտ 40 տոննա մեղր աստացում։ Եթե տարին բարինը պաստանում, հետո բա իրացմանը շոկան, իրացման պահանջ չկա, այսինքն որտեղ է իրացումը։ Տեղում, Ստեփանակերտում, Շուշիում, Հայաստանն առաքուն եւ այլն, մեր մեղրը ունի բարձր որակային հատկություններ եւ ճանաչված ամբողջ եւ հանրապետությունում եւ Հայաստան հանրապետությունում եւ Ռուսաստան Դաշնությունում եւ այլ եւ այլ։ Մեր Շուշի շրջանի մեղրը միշտ էլ Բնորդի համար չենք մտածում։ Մեղվաբուծությամբ զբաղվողներ շատ կան։ Այո, այո, մարդ կա 100, 120, 50 ունենք գյուղացիները, որոնք հատում միավորության զբաղվում։ Շրջանի որ գյուղերում հատկապես։ Հին շենում հատկապես, անեդգազա մեծ շեն, Եղծահող, Քարինտակ։ Պարոն Հովանեսյան, գախնիկ չէ, որ պատերազմը Արցախ բերեց եւ զինվորին, եւ բարերարին, եւ հողագործին եւ բարի կամքի տեր մարդկանց։ Շուշիի շրջանը բերումով գիտեք որ մեր հայ ազգի միշտ անբարիշ հարևաններ են ունեցել, չէ՞։ Ես որպես կենսաբան կասեմ, մենք գենային հիվանդությունն ենք մեր հայ ազգի, որ մարդիկ կան օրախության ժամերին են միավորվում, իսկ մենք միշտ տխրության, այսինքն դժբախտ դժվար ծանորեն ենք միավորվում։ Եվ դա ապացուցեց մեր քարոզիա պատերազմը ապրելյան, որ ամբողջ աշխարհի տարբեր ծայրերում սփռված մեր սփյուռքը, մեր Հայաստանը, մեր Արցախը միավորվեցին եւ մի համար մի բռունց կազմակերպված հակահարված դրին ագրեսորին։ Ճիշտ ասած, դա ճակատագիր է մեր հայ ազգի եւ մեր ազգի ֆենոմենն է բարեկամ կամ որ միշտ են ճոխ լավ օրինա ընկերություն անում կամ հարևանություն անում, բայց մեր ազգը մի դժվար օրինա։ Դա մեր գենային հիվանդություն։ Կոնկրետ ձեր շրջանին վերաբերող Մեր շրջանը անտարբեր չեղավ այդ հարաբերպատերազմում, եղան կամավորներ, մոտ 300-400 հոգի մեկնեցին պատերազմի սահմանը, բանակետերը, եւ իշքան պահանջում էր մեր շրջանը իր հնարավորությունից էլ դեռ ավելին կամավոր զորահավաք կազմակերպեց ուղղակի հրամանջակ։ Պարոն Վանիսյան, գիտեմ, որ աշխատանքի բերումով Գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարը հաճախ է եղել Շուշիի հա։ ամենատարբեր գյուղերում։ հա։ Գիտեմ, որ բարերարները հսկայական աշխատանքներ են կատարել, այնտեղ հուշարձաններ եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ունեք բարերարներ։ Այսօրվա դրությամբ Շուշիի շրջանում դերևս ջոհատեսան բնակարան բարերա չեմ տեսել։ 7 տարի աշխատում աշխատակազմի ղեկավար հիմա ջոհ բաժնի վարեշտին բարերա չեմ տեսել։ Շուշիի շրջանում կարծես թե մոռացված է, բարձրլեռնային գոտի է, բայց կա ռեալ պոտենցիալ հնարավորություններ ջոհատեսան որոշ ճյուղերի զարգացման ուղղությամբ Շուշիի շրջանում։ Օրինակ, ոչ հարաբերություն, ոչ հարաբերություն, մեկ է մեղաբուծություն։ Մեկ է փոքրիկ այլի գործություն, քանի որ Կան հաջողակ փաստեր, որ այգեգործությունը Շուշիի շրջանում իր արդյունքները տալիս է։ Մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ ցաղման շրջանում օրինակ համար Խնձորին կամ Տանձենին ծորմակրի 1600 մետր մոտ բարձրություն ունի, ու շատ ցանկում է դաբար միշտ էլ համարա խնձորի տանձի Շուշիի միրգը լինում է։ Հետաբար Շուշիի շրջանը բարենպաստ է մեղվաբուժության, ոչ հարաբուժության եւ այլ գործության համար։ Պարոն Ովանեսյան, այսօր կառավարության աջակցությունը անչափ մեծ է, որովհետև գյուղատնտեսությունը ունի ռազմավարական մեծ նշանակություն։ Ինչպես է գնահատում, ինչպես է կարևորում եւ ինչ թերացումներ կան կոնկրետ կառավարության կողմից, որ կարելի է ավելին անել ձեր շրջանի համար։ Վերջին տարիներ կառավարության կողմից մեծ ծրագրեր է մշակվում եւ գործումը Օրինակ վերցնենք գերադատության զարգացման ծրագիրը, այդ ծրագիրից մենք Շուշիի շրջանը օգտվում է, կա կառավարության որոշում, Շուշիի շրջանում 50 հեկտար հողատարածքների վրա ամ, այսինքն միջի հիմա չմշակված, ոտներով թփակված անմշակ խոթարքերի տարածքները վերածել կուլտուրական խոթարքեր, այսինքն ցանելով, մշակելով այնտեղ կորոնգան։ Արդեն աշտակները ընթացել են, կառավարությունը որոշումը կայացրել է, համապատասխան գումարները արդեն բացաթողվում։ Այսօրվա դուրսամ շրջանում կատարված է այդ ուղղությամբ 40 հեկտար հերք, 10 հեկտար ցանց եւ նախատեսում է կատարել եւս 10 հեկտար եւ 30 հեկտար ցանց, այսինքն պիտի հասցնենք 50 հեկտար ցանց կորոնգանի մինչեւ աշունք։ Սերմը ստացված է կառավարության կողմի ջոհատեսան նախարարության անհատույց տրամադրված է կորոնգանի սեմ 50 հեկտարի ցանցում, կա կառավարության որոշում, ֆինանսական միջոցների արկայությունը կա։ Մենք էլ փարկասու հետամուտ կլինենք այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Մյուսը խոզաբուծության ծրագիրն էր կառավարության, որը, չգիտեմ, ինչ կանգ առավ, այսպես ասած, ճիշտ ասած խոզաբուծության ծրագիրը խոզմսի ալդուրությունը դա կարևոր նշանակություն, որպես խոզմիս կառավարությունը ճիշտ ծրագիր մշակեց, բայց հետո կարծես սարավեց ծրագիրը։ Շրջանի կողմից մենք 70-75 միլիոնի հայտ ենք ներկայացրել, մոտ 30 քանի միլիոն դրամի վարկային գումար ստանալու համար եւ շրջանում խոզաբուծության զարգացման համար։ Ճիշտ ասած, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները ծրագրի իրականացման համար, քանի որ աֆրիկյան ժանտախտը միշտ էլ կա Արաբավում եւ մեզ վնասները հասցնում դրա բուժումը ու պրոֆիլակտիկան չկա։ Այսօր ադրությամբ էլ կա այդ հիվանդությունը։ Նու մտահոգությունը երևի կա, որ որոշ մարդիկ ասում մտահոգությունը զբաղվել խոզաբուծությամբ, քանի որ հիվանդությունը չարաբաստիկ հիվանդություն է, Եվ պատկերացրեք, որ մարդ կարող անել 1000 խոս, 500 խոս մի երկու օրա մեջ ոչ չան։ Դա ոմատ գրիշան, բայց մեկը ամեն ինչի կա պրոֆիլակտիկա, աֆրիկական ժանտախ թիվանությունը, ես որպես մասնագետ եմ ասում, միայն միայն պետք է տակային պահված հատուկ սանիտարական միջոցառումներ եւ իմ կարծիքով դա կարթարացնի Կա Եգիպտասորենի ծրագիր, նոր շրջանաբիզի վարելողը ունենք։ Հավատացեք, որ լղի կառավարությունը, գյուղաչան նախարարությունը ամեն ինչ կիրառում, ամեն միջոցով պարատանին թիրը ծրագիրը կա օժանդակման շուշտավորված, լեզինգային գյուղացական տեխնիկա եկա գիտեք, որ 20% լեզինգը տալիս են 5 տարում մարմարժամկետով 40%-ի, արդյոք ցոլերի ծրագիրը գործում, որ 50%-ը սուստավորումը պետության կողմից եւ հացահատիկի սերմերի եւ եգիպտացիոն ամբարձարատի տաբե սերմերի կարտոֆիլ եւ այլն եւ այլն կարտոֆիլը սերմացուն օրինակ համար 170 դրամ այս տարի մոտ 10 տոնը սերմացուց եք բերեցինք բացի իրեն 970 չի մոտ 200 դրամ այսինքն մահաց սուստավորը պետությունը ճիշտ ասած ես Այսինքն հա? դու գոհ եք։ Հա, ես գոհ եմ կառավարության կողմից մշակված ծրագրերի հանդեպ։ Մեր շրջանում ես կցանկանայի հիմնականում ոչխարաբուծություն, անասնապահության բնակավարում վարկավորման գործընթաց սկսել, որը ցավոք սոտի չեն կարող տայրագործել։ Շրջանում ունենք 12000 հեկտար ջուր նշանակության հողեր, որից 11000 հեկտար արոտավար էր։ Հետևաբար մենք ունենք հնարավորություն Ալպիա մարքագետի նորնենք համարային արոտավայր անաստապահության զարգացման համար։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Շուշիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի վարիչ Գրիշա Հովանիսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը՝ միջնոր հանդիպում։